السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد نفراها tena tunapokutana ndugu zangu na dada zangu katika darasa za khudh aqidatak ambapo leo insha Allah taala tutakuwa na darasa باذن الله تبارك وتعالى lakini kabla ya hapo natarajia insha Allah Taala sote tumekuwa na Eid njema na tumeweza kusherekea vema biidhnillah Taala namuomba Allah Subhanahu wa Taala tukubalie sote yale yote ambayo tumeweza kuyafanya wakati wa mwanzo wa Dhulhijja jukumu la mwanzo mpaka wakati wa Eid nasallallahu tabaraka wa taala ayaj'ala dhalika fi mizani hasanatina basi tukiendelea na eh, maswali na majibu ambayo Sheikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala anayauliza na kuyajibu yanayohusiana na aqida ya Muislamu leo insha Allah taala tunaanzia katika swali la 4 ambapo Sheikh auliza kaifa hal na'budu Allah khawfan wa tama'a Je, twafaa kumwabudu sisi Allah subhanahu wa ta'ala hal na'budu Allah khawfan wa tama'a je tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaraji na kutamani au kuogopa na kutaraji je tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuogopa na uh, kuogopa moto wake na kutaraji pepo yake Naam, hii ni swali ambalo kwamba Sheikh anauliza na anauliza kwa malengo makubwa kwa sababu kuna baadhi ya watu husema ya kuwa nahnu la na'budu la na'budu Allah خوفا من ناره ولا طع ولا طمعا في جنته بل حبا له أو شوقا في رؤيته wasema ya kuwa sisi hatumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuogopea moto wake wala kutamani janna yake bali tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa tuna mapenzi naye tuampenda na tuwataka kumuona siku moja Laki, lakin kauli hii inakhalifiana inakhtalifiana inakinzana na mafundisho ya Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa sababu kulingamana na Qur'an Muislamu anafaa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mahabbatan wa ta'dhiman Muislamu anafaa kumwabudu Allah kwa mapenzi na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi na kumtukuza Allah na unapompenda Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka utatarajia utatamani yale mazuri ambayo yanapatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo ndio atama kutarajia na kutamani na upande mwingine at kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na tunapomtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kutapatikana kule kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala unamuogopa yule unayemtukuza kwa hivyo kule kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bil mahabbati wa bit ta'zim yatawalladu minhuma at-tama'u wal khawf tunapomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi na kumtukuza na kumnyanyua Allah subhanahu wa ta'ala eh, pale pale kutakuwa na kutarajia mema ya yule unaye unayempenda na vile vile kuogopa eh, kuogopa ya, ya, ya, chochote kusikufike kwa yule ambaye unamtukuza kwa hivyo kujibu swali hili la hal na'budu Allah khawfan wa tama'an je tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuogopa na kutamani kubalance mambo haya mawili ama al khawfu war kutakuogopa na kutarajia jawabu ni kuwa naam naabuduhu kadhalik naam tuamabudu Allah subhanahu wa ta'ala hivyo ndio maana kuna katika Uislamu kuna at-targhib wa tarhib kuna mambo ambayo tumehimizwa na tumepewa pupa ya kutaka kuyafanya na haya na hii ndio tamaa kwa sababu kuna mazuri tunatarajia kuna malipo mema tunatarajia na upande mwingine warahaban yani kuna kule kuogopa unaogopa nini unaogopa hasira za Allah moto wa Allah na kadhalika kwa hivyo naabuduhu kadhalik tumabudu Allah subhanahu wa ta'ala hivyo na Allah asema kuhusiana na sifa ya waumini yad'una rabbahum khawfan wa tama'a Allah asema katika aya miongoni mwa aya za Qur'an aya katika suratu Sajda aya 16 Allah Subhanahu wa Ta'ala asema wanamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala wanamwabudu Mola wao kwa kuogopa moto na kutaraji pepo yad'una rabbahum khawfan wanamwabudu Allah wakiogopea moto wake wakiogopa asira zake Allah subhanahu wa ta'ala na wakitamani mema na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala vile vile mtume wetu sallallahu alaihi wasallam asema as'alullaha aljanna wa a'udhu bihi minan nar namuomba Allah subhanahu wa ta'ala janna kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam ya'budu Allah tama'an lijannatihi subhanahu wa ta'ala mtume anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi akitarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na asema wa a'udhu bihi minan nar na anajilinda kutokamana na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na moto wake kwa hivyo mafundisho ya Qur'ani na Sunna muslamu anafaa kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. muslamu anafaa eh, kumtukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala na kisha muslamu kupitia hayo mapenzi na kumtukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumpa hadhi ni kuwa kutakuwa na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kuiogopa moto wake na kutarajia janna yake kwa hivyo al-aqida sahiha ya mu'min ni kuwa wewe unamwabudu subhanahu wa ta'ala mahabbatan wa khawfan wa tamaa au warajaa unampenda Allah subhanahu wa ta'ala unamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ukitarajia mema yake na mazuri yake hapa duniani na kubwa zaidi janna yake Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile ukiogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuogopa ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala na kubwa zaidi ukiogopa moto wa Allah subhanahu wa ta'ala Kwa hivyo tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atupatie taufik, tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie ufahamu bora na wasawa kwa dini yake wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh